кого накладене стягнення. Шкуратко витяг із сейфа папки, поклав на вільний стіл. Ось тут може спокійно працювати, скільки тобі треба, мій інспектор у відпустці. Шкуратко пішов до маленького столика в кутку, випив склянку лужанської, смачно крекнув, потім одну пляшку поставив перед Мариничем, а поруч поклав відкривачку. Пий на здоров'я. Більше тут немає чим пригостити такого шановного гостя. Що ще треба? Дякую, Борисе Николаївичу, усе маю. Накази була акуратна за порядком підшита. Переважна більшість їх про відрядження працівників на різні підприємства, в інститути, у влавк, про створення проєктних груп для виконання того чи іншого завдання, про надання відпусток. Маринич швидко перевертав аркуші. Лише на одному затримав погляд, посміхнувся. Торік, в один день, 27 серпня, пішли у відпустку майже всі його знайомі у Пкірепі. Савгапан, і і Царик, і Жанна Іванівна, і Шкуратко. Але Маринича цікавили інші накази. За півтора року було звільнено лише троє чоловік. Один у зв'язку з переводом у главк, двоє за власним бажанням. Причини власного бажання бувають різні, а от стягнень майже не було. За весь минулий рік лише дві догани. Одна кур'єрові несвоєчасно відправила кореспонденцію. Видно, Жанна Іванівна постаралася, подумав Маринич. Друга інженерові Дацюку за триденний прогул без поважних причин. Богдан Михайлович Дацюк був, до речі, одним із двох, хто згодом звільнився за власним бажанням. Це дещо насторожило. І ще був великий на чотири сторінки наказ, яким директор позбавив квартальної премії інженерів-конструкторів Царика ММ, Нефьодова ВК та начальника їхнього бюро Шатька МС за зріз дачі документації на новий прилад. Микола Степанович мені чомусь про цей випадок нічого не сказав. Дивно. Він перегорнув останню сторінку, випив холодної шипучої води, витяг пачку з цигаретами, але, згадавши про чорний палець на ватмані в коридорі, заховав назад. Так ти, виходить, знову під Крижанівським служиш. Побачивши, що Маринич закрив папку з наказами, заговорив Шкуратко. Ну, як він там наш Петрович на заслужений ще не збирається, погрожує, але є всі підстави сподіватися в найближчу п'ятирічку ще не піде. З його енергією можна служити ще не один десяток років. Та й ви могли б ще служити. Не шкодуєте, що пішли на пенсію. Спочатку признатися було тоскно, а тепер уже звик до нового місця. Колектив тут хороший. Уже всіх знаєте яким же я був би кадровиком, якби за чотири роки та не вивчив співробітників, тим більше, що колектив у нас порівняно невеликий, стали плинність кадрів, сам бачив, дуже мала, практично нема плинності. Так, за півтора роки пішло лише три чоловіка. А чого, до речі, звільнилися Дацюк і Малинін? Такий справді, за власним бажанням. Чи, може, вимушено подали заяви? Малиніна шкода. Здібний конструктор усі казали. Інший інститут переманули там, відразу квартиру дали, а в нас треба було менше року чекати. А Дацюк? Дацюка, між ними кажучи, треба було раніше звільнити і не за власним бажанням, як заслужив за пияцтво та прогули. Я, до речі, наполягав, щоб так і записати. Але Григорій Антонович пожалів, навіщо, мовляв, трудову книжку чоловікові на все життя псувати. Можливо, схаменеться, на іншому місці виправиться. Як на мене, то це нечесно. Іншому колективу свиню підкладати. йому ж і догану перед цим винесли. І не одну, тому й кажу, що не слід було його за власним бажанням. Але Григорій Антонович не зважився. Добра душа. Гаразд, Борисе Никоновичу, піду вже, мабуть спасибі за допомогу. Нема за що. Як ми один одному не допоможемо, то хто нам допоможе? засміявся Шкуратко. Маринич вирішив заглянути все-таки до гапана. Елементарна тактовність вимагала. Жанна Іванівна замахала віями.